Ini ya, Mau udah Oh, iya. Ini anak pa, nayanig pa, nayanig pa Katang ina mo, tang ina niya Tang ina mo, oo lahat na Wala na kung balang isa-isabi Pagkat lakat kayo ngayon tutumba Handa ka na ba, tumanda ka na sa Pagigit ang adi pa rin kilala Mag-isip ka ako, sikat ka talaga Ba't hanggang sa may sumasabi ka pa Nakakatawa ka na lang Ang inang yan, ugali mo, walang pinagbago Pinabuti mo na pinasama ka pa niya para lang sa tao Huwag ka nang magtaka, ganyan talaga, masanay ka gago Hayop ka kasi, kaya hayop ka din namin kung ikaw hila pababa Kasi di mo na kayang umanga Ikinakahiya mo kami habang ikinakahiya ka na namin lahat Magamat feeling magaling Kahit na ganun respeto pa rin Ayaw mo sa mga ihitero Pero ikaw mismo sumasalami Kaya pakto kami mag-isip ka naman Di ka na yata marunong makaramdam Tang ina mo kainin mo gitang daliri O ano wala sa malinam na Mas sige na dadan, sige na landa Pero di nakakamatay ang banta Di ko na kailangan pakabain pa ang panahon Pagkat kamatayan nyo ngayon na nakatakda babala sa mga madada na humihila Pababa ano bang napalama sa paninira Hindi na nakakatuwa Puro ka patama Hinala ang kaya mo lang yata mga bata Kasi di mo ba matanggap na napag-iwanan ka na ng panahon Yung mga nating kasabayan mo nun, lahat sila wala na ngayon Anong pakiko mo na una ka sa akin eh Wala ka namang narating mga pilingerong veterano Kala mo malabit, magaling talaga Di ko na nga to dapat pinatulang Kaso ingit pero ang putang ina Taas mo bota, kumukontra sa mga bagay na nagawa na kita Dapat nga ikaw ay matuwa sa mga napala at mga nagawa Nakakahiya, kapal na mukha, ugali mo napakalala Wala na sa'yong nagtitiwala Dahil puro ka lang salita Mga akala mong mabait Pero vampira mo sumiksik Alam mo naman na wala kang pag-asa Kaya huwag nang magsumiksik Kapag nakita mo ang mga puta Akala mo kung sino magsias ka Hoy umas ka at ahas ka Ngayon sa amin malas ka Dumadami na ang mga kubla sa daan ng mga tangi Dahil akong ba't di umaangat Pero nila mo nainggit ang mga puka na ina May hilig ko yaman pero hindi nagsigat Huwag mo pairali na magigit na lang ka Sa mo ba ako lang ay bumiligat Sige kapitan yung wag aking mga paa Kung sino una makakapit sa pa ito Ay, ay, ay, ay Bakit man nagagano? Bakit nila mo naigit ang pabiling patikan Patay-tay-tay na na kayo ngayon Kaya ilulugo ko kayo sa inyong kahihiyan Di ka veterano kung sinatihan ka Di ka magaling pagkat nakasampa Piling sa sarili sila ay higat na Wala nga tumatak sa dami yung kanta Mga pangarap ko kasi natupad na Samantalang ikaw ay nangangarap pa pa rin Bukan ang inabang hindi mo tanggap ay malayo na pagitan natin sa pagiging magaling Ano na ka ay eh, mo putang na ka Bakit kami ang gusto mong babagsakin Galing mo pa lamang hila pa babae Inis na matuwa sabi mga narating Diretso naman ang iyong paningin Pati mo kami kaya natapatin Ibatang ina meron ang ang 12 pero pero bakit ugali mo, school ka pa rin? Huwag matulala kung hindi mo kayang gawin At walang ko sa tempo nung una ko narinig Puro basic alam pa lang, alam nyo Ganito kasi mag-basic ang aming bibig Bibibibibig! G! Tapos na hindi na sa iba no G! G! G!